रसूल जी मुखालत वरी मुका जवाबदारी कान्हे ॿी मुखालत मुका जॾहिं रसूल जी रसूल जो रसूल क़ुर पढ़े दावा करे पोइ आहे जेकर अॻ में कोई न बि कंहिं किरदार में मुखादमत कई आहे उहा ख़ासि कान्हे का जेकॾहिं तकलीफ़ न बि खे पहुचाई अथनि अखलात में किरदार में या कंहिं ॻाल्हि ॿोल मसलियत में कहिड़ी ख़ासि ॻाल्हि कान्हे हुन में माण्हू कुफर जो मुसल न आहे नुफ़ न आहे रसूल न करे मोहमिननि जे रस्ते खे छॾे ग़ैर सवील मोमिन न वठी जो रस्तो कहिड़ो आहे वलंदी न तबो अंसार ऐं जेके ताबेदार आहिनि ऐं इहे था क़यामत था कनि मतिलब त सालिम जो रस्तो जेको बि जहिड़े दौर में छॾींदो उहो सालीम केरु आहिनि तहारत वारा इकबात वारा समाहत वारा अदालत वारा जेके रुचियनि में असां सां मतूं कनि जेको कंदो मां तबला जाॾे हुन मूं कयो आहे असां उन हिनखे चवंदासीं कोन होॾे पुठी ॾियारी त सूरत असांजे मूं होॾे वञे वनुसरी जानंदमि ऐं मिलंदसि हुकूमत अलाह थी वियमि हुकूमत जे ताईद में तंहिं करे हिननि जा मक़ाम सखालिफ़ आहिनि तिन जे लाइ घरपुर सलाह ज़रूरत रसूल जी ज़रूरत ताबेदारनि जी का मखूसी थिए इंसान ज़ात जे ऐं मुआरे जे दुरुस्त करण लाइ आहे कयो बाक़ी सदफ़ा आहे थोरो जतलायो ईज़ा ॾियो पंहिंजे ख़ैरात खे ज़ायो अहिड़े तरह जीअं हिकिड़ो ख़र्चु कंदो आहे पंहिंजे माल खे ॾेखारण लाइ अलायो ईमान कोन्हे दर्द मिटी पइजी वई आहे पोइ पंहिंजी ज़मीन ते बि पथर ते हुनजे मथां वॾो पियो पथर खे थोरी साफ़ु थी वियो मिटी कमायूं कुझु अलाह अलाए अला कला काफ़रु त न कबो आहे अहिड़े क़िस्म जा माण्हू कीअं पंहिंजे मुआशि था इन क़िस्म जे माण्हुनि जे लाइ हिदायत कान तरमाई थी जो माण्हू बि हिदायत आहिनि ऐं अहिड़ी तरह हुननि जो जेको बि अमल हूंदो ईअं ज़ाहिर थींदो जीअं अहिड़े राजदार जो अमल हिकिड़े ख़ासि हाल ते पथर ते बिज विझण जो हुजे ऐं पोइ मींहुं वॾो फुड़ो पवे त रोई साफ़ करे बिज रोड़े पासे करे पथर ते कुझु बि न खपे अहिड़ी तरह हिननि जा कुल बि हीअं आहिनि रहमत ॾींहुं हुननि खे पवे थो ऐं नबीह सलाह ते चङनि माण्हुनि जे जे वसियत जो पिज हिननि जे मथां विधो थो वञे इस्लाम जो मगर उहो हिननि जो हिननि जी जेका सख़्ती आहे ऐं जेका हिननि में जे तबियत में गुमराही आहे उहा छो पथर जहिड़ी आहे हिन महिल हेॾा कलम आहे त न रहा पथर बि केतिरा चङा आहिनि मगर हिन सख़्तु आहे ऐं इहे कम जा माण्हू अलाह ताला उन्हनि जे मुताबिक़ मुतालितो इहे माण्हू बेकार आहिनि इन्हनि माण्हुनि खां परहेज़ कयो इन्हनि माण्हुनि सां तव्हां जेको मामिलो आहे सॼो तव्हांजो बिल्कुलु दुस्तीअ सां हुजे जो पंहिंजी जमात में अहिड़ा माण्हू दाख़िल करे ऐं पोइ नुक़सान पायो या अहिड़नि माण्हुनि जी ग़लतियुनि जे करे तव्हांजे रस्ते में ग़लतियूं पैदा थियनि हक़ ऐं बातल जो इख़्तिलाफ़ थी पवे या ख़राब असांजी केतिरियूं जमातूं अहिड़े क़िस्म जूं इस्लाम जो नालो वठी हलनि दीन जी ख़िल्म जो नालो वठी हलनि पर अहिड़ा मखलूक माण्हू ख़र्च करे हुननि जे हक़ ऐं बातल में ॾिठनि जो उन्हनि ऊंदे खे बेहकवत थी पई इन ॻाल्हि खां पंहिंजे दिमाग खे बि बचाइणो पवंदो आहे अलाह जे रज़ा जे लाइ तस्वीरनि में नथो थियनि पंहिंजे नफ़्सनि खे मज़बूत करण लाइ अलाह ताला जो फरमाए चवनि था असांजे दिलि खे बि सुभात पैदा थिए दीन वञे ऐं सदकात सां सुभात पैदा थींदो आहे रसूल पैदा थींदो आहे कल्ब जे अंदरि कम असल जन थियनि असाब रक़म ॾींदो आहे त भई अलाह जे रक़म ॾे थो माण्हू दीन में सुभाक थिए वसूल थो करे हिन मिसाल जीअं हिकिड़ो भाउ हुजे दड़े ते मथे असां भाउ वाह वॾो ॾींहुं पइजी वञे पोइ उन ज़मीन वञे पाणीअ मथां पंहिंजी पंहिंजे सीने खे आलो कयो ॾियणो त हिन जो सिवाइ वॾो कल इहो न कयो त कल उहो माफ़ कई सही या सॼी बूं अलाह जो मक़ाम बची अलाह तालनि खे ॾिसे थो जो माल ख़र्च करण वारो माण्हू अहिड़े तरह सां न को थो करे पोइ जेकॾहिं घणो माल ख़र्च न कई त पोइ हारे थोरो माल ख़र्चु कयईं तॾहिं दिलिनि जे साबित करण जे लाइ उहो काफ़ी आहे जो हुनजी दिलि साबित थी वञे थी सवाब पाइण में हुननि खे यकीन हासिल थो थिए ख़ैरात सां सवाब मिलंदो आहे ॿ दुरुस्त आहे त थोरो ख़र्चु ऐं घणो ख़र्चु नतीजे साॻे खे सघंदो आहे हरीफ़ बाग में खजूर जो अधु ॾियो अलाह जे रस्ते में जान जे बाहि मूंखे बेजादु पोइ फरमायूं चया मां कुझु ईअं थींदो अलाह ताला उनखे सदके खे पाले हंधो कंदो पोइ हिन ते आलो अमलनामे में आंदो वेंदो चवंदो री त मां ख़ैरात कई कोन्हे रब फमाइजो खजूर जो अधु ॾिनो असां पाले हेॾो वॾो कयो आहे जीअं तव्हां को माण्हू पंहिंजे नंढड़े गोलीअ जे फगरे खे बचड़े खे पाले पाले वॾो जबर जहिड़ो घोड़ो करे छॾींदो आहे अलाह हुनजे सदि वारे खे ईअं पाले अलाह फमाए तव्हां चऊं पोइ चाहे थो हिन ॻाल्हि खे त हुनखे बाग हुजम नखीर खजिन जो आना भंगूर जिन दलन आबादी आबियारी लाइ लहू कुल सम्राट सभु क़िस्म जा मेवा बि मिलनि ऐं पाण थी पए थोरो असां ज़ोफ़ हुनखे अची वञे ॾाढो ऐं कमज़ोरी अची वञे तमामु दही थी पवे पोइ बाग बि ॾाढो अहिड़ो आलीशान हुजे हे पाण बि कोराणो हुजे नवो दुरियता ऐंदा तमामु कमज़ोर हुजे नंढड़ा ॿार हुननि जे लाइ को तरीक़ो ई कोन्हे ॿियो जो हुननि खे का ख़िदमत हुननि जी करे सघिजे भाई हिकिड़ो वाचू अचे पियो जंहिंमें लार्क वाचूल करे पाए वाचू जिन मथे चढ़ी वेंदो आहे तमामु घणे मथे चढ़ी वेंदो आहे गर्मीअ वारे तबिके में हरारत में त हुनजे ज़रात खे साहिल कंदी आहे ज़रात गर्द अची करे पाण में मुंतसिर हूंदा आहिनि हिक ॿिए खां सिरी बाह लॻी आहे ज़मीन में जीअं केतिरा थिया आहिनि त बाक़ी हुननि जी उहा बाहि ज़मीन जो सबबु न हूंदी आहे उहा मथी बाहि हूंदी आहे अहिड़ी तरह जी बाह मथे बाहि लॻी वई सॼी ख़तमु थी रव ताला फरमायो त हिननि माण्हुनि जो अहिड़ो मिसाल आहे जेके रिया ॾेखारियल आहे ख़ैरात कंदा आहिनि त सम्झंदा आहिनि हेॾो जेको असांजे ॾिनो आहे इहा बि हेॾो ई कमु कंदी जेका हितां सम्झ में आयो त इहा जेका न छा त आहे इहा बि काफ़ी ज़मीन जिहाज़ मंदा तव्हांजे हिन छटीह हज़ार में छटीह हज़ार छटीह हज़ार लश्कर में जंहिंखे सामान कोन्हे सभिनी खे माप जंहिंखे उठ कोन्हे उठ ॾींदसि जंहिंखे खाधो कोन खाधो ॾींदो हथियार कोन हथियार ॾींदो तरा कोन्हे तरा सारो मश्क हथियारु कंद ऐं हज़ार खंडुनि जी पाखड़नि समेत टपड़नि समेत सामान समेत सारो ॾींहुं इनखे अकर सलाह कमायो त इहो गंदो तबुक जो आहे देश लुसरा त इन में हज़ूरनि अनवर सलाह सम्झनि गर्मीअ जे वक़्त में मालूम थी छॾियो जॾहिं साया मज़बूत थी विया फल अंगूरनि जा पची विया खजूर वणनि में ॾाढी चार ख़ुशि रहे इहो तक़रीबन असांजे हिन दौर मुताबिक़ जेको हाणे पियो हले इहो आहे जुलाई जो महीनो अगस्त सख़्तु गर्मी ऐं पाछा तमामु वणनि जा घाटा ऐं इन वक़्त में आराम जी सख़्तु ज़रूरत छो त माण्हू चिंता जी महिनत करे करे सफ़र हिकिड़े हिन मौक़े जे अंदरि खे शिरकत करे उहो पाण उदूर सलाह ते बि किफ़ायत न कई पर वरी हज़ार दीनार जो विया अचे नबी साईं जी गोद में बि ॾेई रोज़ सलाह गो वेठा ऐं फरमाइनि पिया अॼु जेको हिन अमल कयो आहे हाणे असुल को नुक़सानु न थी पियो कमु कीअं अहिड़े मौक़े जे अंदरि हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं नथो करे पियो त उनजो हाल अहिड़ो थी थो वञे बुरो ऐं हिकिड़ो नुक़सान में अंदरि थी थो वञे जंहिं नुक़सान खे हथ ई आहे इन खां माण्हू पाण खे बचाए या <coughs> तशवीर दिल आहे इंसान खे इंसान जे अमल खे अहिड़े शख़्स वांदो जेको शख़्स अहिड़े नुक़सान करे हुजे हालांकि अमल ख़ैर जो हुनखे जारी हुजणु खपे हा हुनजो दर्जो अहिड़े वक़्त में मिलणु घुरिजे आहे जॾहिं माण्हू तमामु हुजे पाण फरमाइनि था कल हल मई त कल हरी थी त शबस कुल हशीश फरमाइनि था माण्हू जॾहिं मरे थो त ईअं आहे जीअं हिकिड़ो माण्हू ॿुॾे या त शपस कुल हशीश उर्दू में कंदा आहिनि माना हर तिनके का सहारा था माना हर कंहिं खपंद में हथु विझंदो माना हिन में हथु निकिरी साफ़ वरी पुॼी वञे अंदरि पर माण्हू जिन ख़बर में पए थो हुनजी अहिड़ी हालत थी थिए जो जेकर को सहारो हुजे तुंहिंजो साफ़ हे मोमन तव्हां ख़र्चु कयो जेकी तव्हां ॾियो था अलाह जे रस्ते में अख़र जनाल मिला जेके असां तव्हांजे ज़मीन मां तजिबात में पैदाशन ख़बीर तव्हां गर्दी शइ जे न कयो इन ॾियण मज़ा तुर सुकून जो ख़र्चु कयो रस्तो पिया तव्हां नथा वठो इलाही मगर किशन कयो असां ॿूटे वठो कयो बाक़ी न त तव्हां पाण वठण जे लाइ तयारु न आहियो अलाह जे रस्ते में आहे तव्हांजी दौलती तारीफ़ दौलत कान्हे तव्हांजी तव्हांखे कोशिशि कंदो आहे माण्हू की जेका ताज़ो ताक़त आहे हुनजो मुज़ाहिरो थींदो आहे उनजो अलाह ताला फरमाए थो त मुज़रो थींदो पोइ ख़्यालु कयो तव्हांखे हुकुम कंदो हिकिड़े पासे ते चवंदो त ॾींदो त सुञाती कराए हूंदो आहे त नेक कम में ख़र्च न करे पर हुते सुञाई जो भउ ॾेखारींदो आहे बंदि कम में ख़र्च कंदी मुस्लमान तिबा थिए त कोन आबिया बि करे सुञाई जे करे थींदा आहिनि ऐं इहो पैसो बि हुनजे साथ इन मुसिफ़ी बरादरी कोशिशि कंदो आहे अलाह जो अहिड़ा वाइदो आहे छा अलाह जंहिंखे हिकमत ॾे जंहिंखे हिकमत ॾींदो आहे उहो वॾी इज़त वारो शख़्स हूंदो आहे ऐं वॾी भलाई वारो शख़्स हूंदो आहे जंहिंखे अलाह ताला हिकमत ॾिनी वॾी ॻाल्हि थी इन मां नसीहत उहो माण्हू वठंदो अहिड़नि ॻाल्हियुनि दीन जे मथां उन शख़्स मिलंदो जंहिंजी तमामु सुठी हूंदो मौत वारो आहे जेको हिन सम्झे अलाह अमान ख़ब में न पकतनि ऐं नज़र में नज़रनि जेके तव्हां ख़र्चु कयो था या अलाह जे रस्ते में कुझु ॾियो था उहो बादश जे तौर ते ॾियो था कंहिं न अलाह रब खे ॼाणे थो ऐं हुनखे इल्म हल करणु ईअं न आहे त अलाह तबार ताला खे ख़बर न आहे रब ताला तव्हांजे हर हरकात खे बि ॼाणे थो ऐं उन्हनि जे निगाह में तव्हां सॼो कमु कयो था त उहो उन जे हाथ में कमु करियो ज़ाहिर था कयो जेकॾहिं ख़ैरात थिए मददगार कोन्हे यानी जेके माण्हू ख़ैरात कनि था थोरी हुजे या खणी हुजे चङी भरींदीअ सां भरींदीअ सां या गुलीअ सां हुनखे नथा तव्हां पंहिंजे ॿिन मामले में त इहो मूं ई था चए बाक़ी हुनखे पंहिंजे नियत ख़राब सां जो था ज़ाया करियो सुठी सदकार जेकरात करे ॾींदव त बि भली ॻाल्हि आहे जेकर मखफ़ी करे ॾींदव भलो आहे छो त मखी तैरा ताफ़ी आहे रंगबत जे लाइ हूंदी आहे सुठियूं आहिनि जेकॾहिं कंहिं माण्हू खे तबियत में ॾेखारे जो असां न आहे तरबीब जो आहे उहे बि इमदाद कनि अलॻि अलाह हदार खे बयानु कयो हराम खे बयान कयो इंसाफ़ खे बयान कयो मक़बूला जो बयान कयो बयानु कयो इहे सभु हिकमतूं आहिनि अलाह जे रक़ में ख़र्चु करे या सभी शैतान में ख़र्च करे शैतानंदो आहे अलॻि अलॻि मोबरत आहिनि हिन जो वर्क जो वाइदो कंदो आहे इहे सभु हिक इन ॻाल्हियुनि सभिनी में तव्हां एहतियात करियो हिननि ॻाल्हियुनि खे चङी तरह सम्झो धर्म कहिड़ी तरह तव्हांजे मथां निर्बान थियो आहे कीअं तव्हांखे टॉपिक ॾिनी आहे हे हेत जेके माण्हू इन रस्ते ते अचनि त भलो हिन हिननि जी हिदायत न आहे हिदायत माना मक़सद ते पहुचाए पर अलाह ताला जंहिंखे चाहे बाक़ी राह ॾेखारणु नबी अकरम सलाह जॾहिं जॾहिं मुठ पथर छिनी हुई त हुन जी लड़ाई में चारि हज़ार माण्हू अंदा थी पिया ऐं रब ताला फरमाए तमारे ज़ाहिरी छिरणो अलाह ताला इहो बि मुंहिंजो हिते जेकर इरादत तरीक़े अलाह जे तरफ़ां सम्झिजे छो त उहो हक़ीक़ असुल हुआ त इरादत तरीक़े जी बि नथी करे सघिजे मारमे ते ते कान असुल हक़ीक़ी ربت گرائے رحمت اللہ کی راے جس طرح فرمایا تو بات کی اثر ثور پر جی رہا جائے جس طرح سرتا یو پے لے اپ کو بھی دے دو ان کو لا تو ظلموں کا کے نقصان نہ کرے نہ ہو تو ظلموں بمان تم قسم ان کے نقصان نہ کرے نہ ہو تو سب لوگ مکمل پورا کام کر سکتے खे मुस्लमान खां ॿियनि ते ख़र्चे करण खां अमड़े रोकियो वियो ऐं में इहा मसरत हुई त केतिरा माण्हू अहिड़ा आहिनि जे माल ते दीन हक़ जे तरफ़ मन राज थियनि तॾहिं फरमायो वियो तॾहिं थींदो जॾहिं जो अहिड़नि मुस्लमान वारा इस्लाम वारनि माण्हू थींदी पोइ अलाह तबालको कला खे ख़ुशी जॾहिं तव्हांखे हा पोइ उनखां बाद हुकुम इहो आम आयो हुकुम आम थी वियो त अलाह जे राह में तफ़सीस कान्हे सदिको जेके बि कंदो मुस्लिम पोइ कबल कबूलियत इस्लाम जो बि इंसान आहे बाब कबूलियत इस्लाम जो बि इंसान आहे सदिको इंसान ते कबो आहे अलाह जे र थियल आहिनि उन्हनि खे बंदि थियल आहिनि उहे शब्द आहिनि जेके तीन सेकेंड खां चारि मिनट मां आहिनि फीसी रिला माण्हुनि जे हालात ईंदा आहिनि तंहिं करे इलाही थियो इलाही दीन पढ़ंदा दीन जे रस्ते में आहिनि इहे ख़ैरात वठण जे लाइ हुजनि या ख़ैरात न सभु हिननि खे ॾियणु घुरिजनि त जीअं इहे ख़ुरान पाक जे खणी वरी अॻिते वीह पीढ़ी ताईं पहुचाइनि या हिते अमानत जेका पहुचाइनि वरी ॿियनि चोॾहं सौ वरी गुज़री चुका आहिनि अहिड़नि माण्हुनि खे देवंद मदरसे में इहो दुतूर लिखियलु आहे रमारे खां वठी देवनि जे मदरसे में हुकूमत जो इमदाद न वठंदो हीअ जेका मौजूदा ऐं हर देवनि जे मदरे जी इमदाद जो तरीक़ो तव्हां ॾिसो हिकिड़े चवंदव गिल्ली पलव में अहिड़ा हिकिड़ा कुझु बि न जेके कमु था कनि मदरसे में जेको सलकारे न जुदा मसइलो आहे त कंहिं माण्हू ख़ैरात कंहिंजे लाइ मुनासिब हूंदी आहे मसइलो आहे या कंहिं माण्हू वठणु मुनासिब हूंदी आहे जुदा मसइलो आहे हुननि खे जेको रहो इहो करे मां ॿुधाए छॾी आहे जेकी तव्हां ख़र्चु कंदो अलाह हुनजो अलीम आहे ॼाणे थो हिन कहिड़े दुनिया में कहिड़े मतिलब ते कयो आहे छाकाणि त हे जेको चुको आहे अदालत जे अदालत जे सतह ते इंतज़ाम मिली इंतज़ाम उते पैसे जी कुवत माल जी कुवत खपे सरमायो रिजाल जो खपे सरमायो अमवाल जो खपे सरमायो रिजाल जो अहिड़ो हुजे जेके ॿुधायां वारा माण्हू ऐं सरमायो अमवाल जो जो हुजे इन्हनि माण्हुनि जी वरी मदद कजे कम में जो फरमाए त जेकॾहिं मां ग़लती करियां त पोइ मां सिखिया कंदुमि हिकिड़ो बदवी करार कढी दरारत बि कढी बि सही तारीफ़ थो नेमत हुनजी मां चवां माण्हू मुंहिंजे मूंखे ग़लति करे न छॾींदा इहे अहिड़ा माण्हू हुकूमत कंदा आहिनि जेके शुक्रगुज़ारी एॾी सख़्ती अहिड़ो माण्हुनि जी मदद कलाक मदद कंदड़ मदद कराईंदड़ आहे छाकाणि तूद जो मथे हराम जे तरीक़े सां मां हराम जी ज़री बि न ईअं उथंदो वेहंदो आहे जंहिंजे खे शैतान वठे जिन माण्हू वठंदो आहे पोइ चेरे पागल पंहिंजे खे ॻाल्हाईंदो आहे पर मतिलबु सूद खोर ईअं हूंदो आहे सूद खोर खे तव्हां नसीहत कंदो त नसीहत न मञो अहिड़ा गंदा जवाब ॾींदो जीअं मजनून जिंदा वारो जवाबु ॾींदो आहे हिकिड़ी माना ॿी माना क़यामत जे अंदरि भटकंदो वठंदो टका खाईंदो वठंदो ॿी माना इहा अथसि या पोइ हुन माना फिल क़यामत इहा माना थी सघे अलाह या पोइ हुन फिल क़यामत अलाह कमाए या पोइ लॻी त ख़बर अथई शैतान खे बसि फिल क़यामत जार मजूर गॾु बहरहाल परे जो इंतिहाज़ न कयो हलाल हराम हिकु पर जेको मोटी बि कान्हे मदद थो थिए त पियो हाणे न न भलो मसले कान वई इहो मसल मुंहिंजे वक़्त अहिड़ा माण्हू जेके पैदा थिया आहिनि जेके हराम खोली खां बचल छा था उन्हनि खाता कढी न सलाह पोयां हलिया न आहे इबादती आहे असां सुठे अजब रहियो भले रेशम जो रूमाल सां थो लको हा लकत रहे तुनी मां पाण खे ॾिठो उसरा फिरिया में मरत आहिनि ॾींहं निकिरी पवंदो ॿ दफ़ा यदी जाई भई यज़ो रिज रिज रहो अलाउ न थी ईंदो हुजे मुंहिंजे सफ़ाई मुंहिंजे कुल हिकु अनी मजनून पाईंदो मिर्गी अथसि मूंखे दुख हूंदी मिर्गी वारो आहे मिर्गी वारो ज़मीन ते सिर्फ़ु फटकाईंदो आहे हुनखे इहो ख़्यालु थींदो त पोइ तव्हां ॿ टे दफ़ा धक हणे मथे में धक रखंदुसि तंहिं करे तखण रखंदा कंदसि मिर्गी वारे जे लाइ इहो जमा आहे घणो पत करणु सर्जे जीअं तकली थी वेंदी पर चए थो तव्हांखे मिर्गी त कान्हे मूंखे त बुख ई मां बि हिला छू मगर तसवर कोन्हे दान कान्हे हा न तसवर आहे दान हज़रत हिकिड़े दफ़े हज़रत उमर फारूक ते लॻियो मां चयोमांसि युते मूं साम वारा हू बि मिस्की न हुयसि मूं वग़ैरह शराब ॿुधायो बि उते वियासीं अनुसार तरफ़ां खीर जो प्यालो खीर जो प्यालो आयो पर सठि माण्हू पीआरींदा त कुझु रोसी हा ठीकु आहे घर में वेही वेठा वेड़ा फरो त रहंदो की पीआर पोइ दिलि में वरी महसूसु थियो त जेको ख़ासि हूंदो आहे पोयूं पीअंदो हाणे अलाए न कुझु जंहिं थो थी वियो مانو کو تو तमना जेका न हूंदी आहे حسب اللہ دل میں یوں تھا عطا پچھانے دی وہ تھی دو امور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ورا تھے انہی پہ sufi pemahami itu di Rasul Khabatannya di Hanyati Zihar Tidakkan Orban Haram Bagi Haram itu Ada Rasul Musamma Andrew Khabar Kepada Mahat Ila Kepada Adu Jadi Bandar Kepat Ya Rasul Muslim Ya Ia berkata Terhina kena Ada Asfah सब सिंधी पार्जर मतिलबु हुनखे असां चऊं वठनि खाईंदा करायो न ا ناں کر پتا اے او کو وے کر دے سراج لیا اج تو سمن دے وچ کوجا پہلے وے سنے تے گل کر واسط لیا اں جو صرف کو کرلا ہوندا اے تے او لا بچے تے دو سو پے تے تاں تاں دے بعد سچاں اپ کو جي 998 سوچو اپني اٿي مسئلو جو سورو پيرن منغاجي سڏي ڪونه آهي جيڪڏهن منورو ڪم ڪا ٿا ڪيو سڏڻ ڪم ڪا ٿا ڪيو سڏڻ ڪم ڪا ٿا ڪيو سڏڻ ڪم ڪا ٿا ڪيو سڏڻ ڪم ڪا ٿا ڪيو سڏڻ ڪم ڪا ٿا ڪيو سڏڻ ڪم ڪا ٿا ڪيو سڏڻ ڪم ڪا ٿا ڪيو سڏڻ ڪم ڪا ٿا ڪيو سڏڻ ڪم ڪا ٿا ڪيو سڏڻ ڪم ڪا ٿا ڪيو سڏڻ ڪم ڪا ٿا nova na Oh.